Le hemos encontrado en Suiza. Es el más conocido del mundo del misterio en todo el planeta. Sus teorías y escritos hicieron de él un personaje tan seguido como admirado y polémico. Es Eric von Daniken, sí, el auténtico, el único, el gran Eric von Daniken, el hombre que defendió que en el pasado más remoto fuimos visitados por seres de otros mundos eh, que legaron conocimientos a los hombres para construir obras como, por ejemplo, las pirámides. Ha vendido casi 100 millones de ejemplares eh, de sus libros. El hombre que más eh, sabe sobre esa parte de la historia está hoy con nosotros. Una aventura que comenzó con el libro Recuerdos del Futuro. Un libro del que ahora se cumplen 50 años y que se ha hecho una edición para conmemorar este momento. Recuerdos del futuro. Una conversación la que vamos a tener que no hubiera sido posible sin la ayuda y colaboración de Isabel García de la editorial EDAF y sin la ayuda del intérprete Nieves Lázaro. Es un placer enorme, es fantástico tener eh, con nosotros aquí en nuestro programa a uno de los eh, grandes, al más grande, a Eric von Daniken. Eric, muy buenas, ¿qué tal? I feel wonderful. It's a pleasure and a honor me siento genial. Para mí es un placer y es un honor poder estar con vosotros en esta entrevista. El placer es nuestro. 50 años en del libro con el que empezó tu historia, Recuerdos en del futuro, un libro que tuvo un éxito enorme. ¿Cuál crees que fue la clave de ese gigantesco éxito que tuviste? You know, I was educated as a strict Catholic boy. a mí me educaron como un niño católico, con una educación católica estricta y me pasé seis años en un internado de jesuitas. Por supuesto, yo creía profundamente en Dios y aún hoy en día sigo creyendo en Dios. Pero en aquella escuela teníamos que traducir partes de la Biblia eh, del latín y del griego y entonces leí sobre el, el Dios de la Biblia. And I read that in the Bible the God descends on the holy on the holy mountain with que en la Biblia el Dios desciende sobre el monte sagrado con fuego y con ruido y con humo. y los humanos sintieron terror al ver esta figura. They were on safe distances before that the mountain where the God descended una distancia de seguridad considerable de ese lugar en el que el Dios había descendido. Así que simplemente tenía dudas sobre mi propia educación. como un creyente, Como creyente pensé, Dios no puede necesitar un vehículo. Para moverse desde A a B, Dios está en todas partes. See, God Y es todopoderoso. So Solo quería averiguar si otras comunidades de la antigüedad tenían historias similares como las que tenemos nosotros en nuestra Biblia. Uh, y ese fue el punto de partida del libro. of the <laughs> De Recuerdos del Futuro. Han pasado 50 años eh, de ese libro, estás en Suiza. Eh, ¿Cómo es eh, tu día a día, tu vida en este momento, y acabo de terminar el manuscrito de mi libro número 43. Sí, and y great. me siento perfectamente, mi cerebro funciona a la perfección, estoy ah. muy feliz. I still pray every day to the Almighty God. Sigo rezando todos los días al Dios Todopoderoso. I never lost my belief in the Almighty God. Jamás perdí mi fe en el Dios Todopoderoso. But in the meantime, I know absolutely sure, and I can prove it. Pero en este tiempo he aprendido y, y, soy capaz de demostrarlo. This planet was visited by beings from outer space some thousands este of years este ago. planeta sí que fue visitado por eh, vida del espacio exterior eh, hace mm, miles de años. La siguiente pregunta que te iba a hacer es si podemos eh, todavía esperar algún libro tuyo, algún manuscrito tuyo. Hemos sabido que sí, por lo que nos acabas de decir. Anticípanos algo sobre su contenido. El nuevo título tiene que ver con la evolución. Todos sabemos que somos parte de la evolución but not only part of evolution. Pero no solo parte de la evolución. I can prove in the meantime that always extraterrestrials Yo puedo demostrar que they came into our in eh, evolution and que made los some extraterrestres han tenido que ver con <clears throat> nuestra evolución, perdón, y han y han eh, provocado mu mutaciones artificiales. Yes, so we are still the we seguimos siendo, obviamente, el producto de este planeta, de la evolución en la Tierra. Pero no solo somos eso, siempre hubo una, influencia del exterior. y estos extraterrestres están de vuelta y nos observan. You Miles de años antes de que estos extraterrestres, extraterrestres se fuesen de nuestro planeta, prometieron a nuestros ancestros que volverían en un futuro muy lejano. y esta promesa del retorno es una parte inherente de todas las culturas del mundo. Y también en cada religión de hoy en día está presente. Yo tengo una educación cristiana y todos los cristianos creemos que algún día Jesús volverá. Pero la religión musulmana Cree, que un día el Mahabi retornará. y como sabemos, la comunidad judía one la creencia de que en, algún momento retornará el, el Mesías. Now, honestly, not every religion can have right. En, en toda honestidad, no todas las religiones pueden tener razón. Some of them must be wrong. Algunas tienen que estar equivocadas. And I think they are all wrong. Y creo que todas están equivocadas. It's not Jesus nor Mahdi no nor es Messiah Jesús, ni Mahdi ni, ni, ni, ni, ni el Mesías el que va a retornar. It, it is extraterrestrials. Sino que son extraterrestres. And slowly we should prepare mankind Deberíamos preparar a la humanidad para este evento. Así que tenemos que intentar evitar el shock que nos puede producir este evento. Tal y como dices, hubo ese contacto extraterrestre con nuestro planeta y supuso un antes y un después en nuestra evolución. A mí me gustaría que nos dijeras eh, cómo fue ese contacto según tus investigaciones. ¿Fue eh, una supuesta nave que llegó de forma accidental? ¿O fueron varias naves en un cuidado plan que quisieron ocupar distintas partes del planeta en esa antigüedad ancestral? Uh, Aterrizaron en puntos específicos y diferentes del planeta. Y nunca jamás em, eh, asustaron a la humanidad they always took a few people out of their knowledge and explained them what was going on. Siempre sacaban, siempre eh, señalaban a algunas personas y a esas personas les explicaban lo que estaba ocurriendo. And then they make genetic changings. Y luego hacían cambios genéticos. We can prove this. Esto lo podemos demostrar. You know, one of the Dead Sea Scrolls is called the Lamech Scroll. El Mar Muerto. Yes, the Dead Sea. Okay, the Dead sorry. Sea. Yeah, so, go on. Sorry. Yeah. So some some 50 years ago they found dead sea scrolls there. Hace unos 50 años encontraron unas escrituras del Mar Muerto. And one of these rolls is called the Lamech scroll. Y una de, you know, you know, estas escrituras se llama la escritura de Lamech. And there you learn Lamech, he was a, a shepherd y ahí aprendíamos que Lamech era un pastor y que un día volvió a casa. Y su mujer acababa de, parir, acababa de tener un hijo. y Lamech le dijo a su mujer, It is impossible Que este niño sea mi hijo porque yo he estado fuera todo este tiempo and the child, it was a boy, looked completely different than his niño, other children than he had already. Era un niño, eh, tenía un aspecto completamente diferente al de los otros hijos que él ya tenía. Now Lamech wife said, la esposa de Lamech I had, I had no contact with nobody else. Le dijo, pero yo no he tenido contacto con nadie más. Nobody had sexual contact with me. Nadie ha tenido contacto sexual conmigo. So Lamech believes his wife así que Basilam creyó a su esposa, pero estaba metido en un lío, con lo cual acudió a su padre y su padre era Matusalem. Methuselah. And he tells him the story. Y le cuenta esta historia. And Methuselah doesn't know an answer Matusalem and goes, no tiene respuesta. And goes to his father, which is now the Así que acude a su propio padre, que ahora es el abuelo del niño. And this was the prophet Enoch. Y este fue el profeta Enoch. Enoch was uh, eh, taught by extraterrestrials. Ah, Enoch sí que le instruyeron los extraterrestres. No, Enoch says to his son, Enoch entonces le dice a su propio hijo, Go to your son Lamech and tell him, Vete a tu hijo Lamech y dile, The guardians of the sky have put the seeds que los guardianes in, del cielo han puesto las semillas in, into the womb of your woman without touching her sexually. En en el vientre de tu esposa sin tener que tener ningún contacto sexual con ella. Él debe aceptar este hijo como si fuese su propio hijo. Y le debe poner el nombre de Noah. o Noé. Porque se iba a destruir el, mundo eh, con una gran inundación, pero Noé iba a, a poder salvar, sí. salvarse, uh, salvar uh, so, a, a, las criaturas. Now we all today, we are descendants of Noah. Hoy en día todos somos descendientes de Noé. So we all have extraterrestrial genes in us. Con lo cual todos tenemos genes extraterrestres dentro de, dentro de nosotros. So, this was from the Lamech scroll, but we have different Esto es lo que provenía writings. de las escrituras de Lamech, pero tenemos todo, todo un, toda una colección de escrituras eh, que provienen de diferentes rincones del planeta con historias similares a esta. I say English is perfect, your Spanish is perfect. Thank you. <laughs> Hay muchos eh, libros eh, tuyos que tienen en su título la expresión en dioses. ¿En qué se diferencian los dioses de Dios? ¿Son los mismos? ¿Uno tiene que ver con el otro? ¿Uno es hijo del otro? ¿Qué son los dioses? ¿Qué es Dios? my ideas Pongamos por caso que tengo razón. Durante un instante, pensemos que tengo razón con mis ideas. So we would be visited by extraterrestrials. Entonces, nos hubieran visitado extraterrestres. the next question is, where did these extraterrestrials come from? La siguiente pregunta sería, ¿de dónde venían estos extraterrestres? What is their evolution? ¿Cuál es su evolución? Now you can speculate and say, these extraterrestrials especular have, been visited from another solar system. y decir que estos extraterrestres eh, venían de otro sistema solar. Y a su vez eh, les habían visitado otros extraterrestres de otro sistema solar. Y puedes jugar a ese juego durante miles y millones de años hacia atrás. Pero un punto llegas al punto inicial. y ahí le decimos con todos los respetos a la religión, aquí está Dios, aquí está la creación. Así que nunca se pierde a Dios. Cuando estamos hablando de extraterrestres no se pierde la noción de, Dios. Nuestros ancestros eh, de hace miles de años eran eran personas de la era de la edad de piedra and they could not understand what was going y ellos on. No entendían qué es lo que estaba ocurriendo. So it was an error. They Así called error. the extraterrestrials gods. Llamaron a los extraterrestres Dios. The extraterrestrials are not gods. Los extraterrestres no son Dios. There is only one God, the creator Solo hay un of the universe. Dios que es el creador del universo los extraterrestres o dioses venidos de las estrellas vinieron para quedarse y compartir su vida y conocimientos como si fuera una colonización para estar en este planeta? ¿O por el contrario, vinieron para ayudarnos y en cuanto pudieron volvieron a su planeta de origen? Y si esto es cierto, ¿con qué objetivo? Claramente no querían colonizarlos, colonizarnos. Claramente no. Esto lo podrían haber hecho hace miles de años. Ellos nos ayudan en nuestra evolución. Quieren que nos convirtamos en una sociedad tecnológica. Quieren Que un día seamos capaces de construir eh, naves espaciales gigantescas de manera que nosotros también podamos expandirnos a través del universo. y traer inteligencia del espíritu que existe fuera en el universo. de modo que el objetivo de todo esto es que todo el universo se convierta en un organismo inteligente. Yes, perfect. Your English is perfect. Eres el autor más importante que más libros ha vendido en no en los últimos eh, decenios. Eh. te convertiste en una auténtica estrella. Tuviste un éxito enorme, inmenso, impresionante. ¿Hubo gente que no perdonó tu éxito? <laughs> Oh, yes, of course. I mean, you know, sí, desde luego que when become popular, some people, Cuando te vuelves popular. Some people like you and adore you and the others hate you. Algunas personas, algunas personas les gustas y te adoran y otras te odian. This is like in politics. Eso some es people, igual en la política. Some people like the president of a state and others don't like him. A algunas personas les, les gusta el presidente de los Estados Unidos y otras le odian. So, it is absolutely normal that es not everybody completamente normal. Is, is, uh, accept my theories. Que no todo el mundo acepte mis teorías. And you know, I am not one of these figures who says I have right. You must y yo believe no this. soy una de esas figuras que dice yo tengo razón, debes creerme. No. Lo que yo hago no tiene nada que ver con la nueva religión. I would turn myself in my tomb if some idiots come Yo me revolvería en mi propia tumba si viniese algún idiota y convirtiese mi tipo de pensamiento en una nueva secta. Así que lo que yo quiero hacer es traer el mensaje y las indicaciones. Indicaciones and ask the people Look a las personas, mirad esto. Es posible que vosotros acabéis viendo lo mismo que veo yo. That's why I'm living. <laughs> Por eso estoy aquí. Se pueden eh, leer algunas eh, cosas, hay informaciones, eh, pero la única condena judicial que hay contra ti está revocada. ¿Tienes la sensación de que has tenido, que defenderte demasiado de algunas acusaciones? You know, some, some 50 years ago, long time ago, When Recuerdo del Futuro was already on the market. 50 años, hace muchísimo tiempo ya cuando Recuerdos del Futuro ya estaba en el mercado. I was accused for a so-called tax fraud. Se me acusó de un delito fiscal. Which I never did. Que yo jamás cometí. So, in the meantime, all this is away. More than 53 years have passed. Durante ese I... tiempo han pasado más de 53 mm. años y todo eso ha ido desapareciendo. Y la verdad que, que no me importa ni lo más mínimo. Muchos investigadores a lo largo del tiempo pues se van volviendo más escépticos. En tu caso, ¿tú ratificas lo que pensabas cuando escribiste este libro y en algún momento alguna de las pruebas que comentabas y desarrollabas eh, te, te, ahora mismo no te parecen fiables? ¿Te alberga uh -huh. alguna duda, como por ejemplo eh, conexiones de túneles subterráneos? Yes, definitely. You know, this story of the underground tunnels in sí, Ecuador, totalmente. La historia de los túneles subterráneos en Ecuador. Se, se, me atacó internacionalmente por ello. In the meantime, long time ago, <laughs> by the way, over 20 years, I have published a book coming back en los últimos 20 años eh, publicado un libro que vuelve a hablar de esta historia de, Ecuador. Y el título en alemán significa em, eh, erróneamente informado, o sea, eh, información errónea. y en este libro traigo todos los detalles, y las fotos, la localización geográfica exacta de estos túneles eh, subterráneos. And of course, You por supuesto, cuando yo era joven, uh, Todos cometemos errores en la juventud, todos. Cuando somos jóvenes no tenemos suficiente autocrítica. Y siempre estás en contra de los críticos. Pero más adelante, cuando te vas haciendo mayor, aprendes que a veces los críticos tenían razón and you in No repetir tus antiguos errores en tu siguiente libro. Y you que... enfrentarse a los críticos y decirles, ok, en este caso yo me equivoqué. Durante todo este tiempo, como os he dicho al principio de esta entrevista, he publicado 43 libros. Y no sé cuántos de esos libros están disponibles en castellano. Pero deberíais leer los últimos tres libros o uno de ellos. encontraréis que son muy precisos y que eh, tienen y que son muy cautelosos con las pruebas. La primera vez eh, que yo oí hablar eh, de las eh, pirámides de Egipto fue en tus libros. La primera vez que oí hablar de las pistas en Nazca fue en tus libros. De la losa de Palenque fue en tus libros. ¿Mantienes todas las hipótesis que dabas entonces han ido cambiando durante el tiempo? Yes, con Por supuesto es posible que sean los humanos los que hayan construido las pirámides de Egipto. Lo que no hubiera sido posible en ningún caso es la planificación de esas pirámides. Dentro de las pirámides tenemos diferentes habitaciones. Salas, pasillos, etc. Y todo esto tiene que ser planificado, eh, proyectado antes de empezar la construcción del edificio en la arqueología oficial se dice que fue el faraón Keops el que se encargó de este trabajo. Pero el padre de Keops viene directamente de la Edad de Piedra. No tenía ingenieros para la proyección del plan. Now there existen jeroglíficos eh, bueno escritos antiguos egipcios que dicen que la gran pirámide fue construida antes de la gran sequía. And Y que el constructor fue Enoch. La misma figura a la que instruyeron los extraterrestres, de la que hablábamos antes. And why has he given instructions to make the pyramids? Why? ¿Y por qué fue él el que dio las instrucciones para hacer las pirámides? He said, put in this building all dijo, the writings, more than 100 en este edificio todos los escritos, más de 100, 100 más de 100 libros. So that they survive the coming flood. Para que sobrevivan a, la, a, a las inundaciones que se iban a, a venir encima. Yes, so That's concerning the pyramid. Now Eso respecto a las pirámides. Now concerning Palenque. Respecto you a Palenque. we have this tombstone in the temple of inscription. Tenemos estas tumbas en el templo de las inscripciones. And there we have Pakal, who is one of the ruler on, on this tombstone. A Pakal, que era uno de los de los gobernadores, y tenemos su tumba. Yes. In the meantime, the newest datings made by archaeologists las nuevas dataciones eh, hechas por arqueologistas, eh, por arqueólogos, perdón, eh, confirman esta teoría. You see, there is a book on the market by the professors Stewart and Stewart. Hay un libro en el mercado eh, escrito por el por el escritor por el profesor Stewart and Stewart. Father and the son. They are both Maya archaeologists. Que los, bueno, los dos son arqueólogos mayas and they found in the tombstone of Palenque new y dentro de esa tumba de, Palan de Palenque han encontrado nuevas dataciones. And these datings goes back to one, y estas uh, dataciones uh, one million years in the past. se refieren a, a, a, una antigüedad de un millón de años. So, that's Palenque. I mean, es Palenque. Now, Nazca. I nerve myself every, every year Respecto about a Nazca, Nazca, yo con Nazca eh, me irrito año tras año. En los documentales de televisión se dedican a mostrar lo fácil que es generar estas figuras. Y tienen razón, es fácil generar estas figuras. Pero ese no es el problema de Nazca. El problema de, Nazca no son las figuras, son las líneas. And some of these líneas y algunas de estas líneas están sobre están inscritas sobre montañas y esas montañas están cortadas artificialmente. y los críticos jamás hablan de esas líneas. Siempre hablan de las figuras. Las figuras no tienen importancia. So Así que ha cambiado, el tiempo va cambiándolo todo, poco a poco. Y el espíritu del tiempo también ha cambiado. In the meantime, we see it uh, closely. Okay, maybe este one este tiempo or the other point hemos podido verlo más de cerca todo y hemos dicho, vale, ok, a lo mejor uno o dos puntos de todo lo que ha dicho Eric tenía razón. Yo tengo una duda que me cuesta comprender. A ver, si los dioses extraterrestres de la antigüedad son tan especiales, tan inteligentes, ¿por qué no fueron ellos mismos los que dejaron algo escrito como legado para mm, ver esa prueba de, esa visita? Y, no, en cambio, dejaron que, fueran la población autóctona la que escribiera y nos haya dejado pues ciertas evidencias que nos cuesta tanto comprender y, por eso esa búsqueda de, intentar saber la verdad. Sí que escribieron y sí que dictaron a los humanos eh, lo que ponen en sus libros. en el pasado profundo teníamos más de un millón de libros. Y todos estos libros fueron destruidos. Algunos por los propios humanos en las guerras. O por motivos políticos. And others because of the great floods y otros debidos a la gran inundación. But the knew that these writings would be destroyed. Pero los extraterrestres sabían que estas, estos escritos acabarían siendo destruidos. That's why they have given the order to construct eso, the Great Pyramid. Dieron la orden de construir las grandes, la, la, gran, la gran pirámide. And we will find their direct writings y ahí in the es Great donde pyramid. encontraremos los escritos directos en la gran pirámide. So, now, it was our forefathers who made these gigantic Fueron buildings, not nuestros the ancestros los que hicieron estos edificios gigantescos, no los extraterrestres. For example, we have Stonehenge in England. Por ejemplo, tenemos Stonehenge en Inglaterra. Or we have megalithic stones all over the world. O bueno, hay, hay megalit, megalitos, megalíticos. ¿sí? All over the world. all over the world. Por so, todo el mundo. This was the humans who did it, but why? Fueron los humanos los que hicieron esto, pero ¿por qué? the archaeologists say, well, it was Los a arqueólogos calendar. dicen que it era un calendario. But this is not logical. Pero esto no tiene lógica. The extraterrestrials were here. Some Los of them teached the, the young mankind. Estuvieron aquí y algunos de ellos fueron los que instruyeron a los más jóvenes. And the humans said to the extraterrestrials, we want to make a monument in y your los humanos honor les dijeron a los extraterrestres, queremos hacer un monumento en vuestro honor. So that our following generations, thousands of years after us, will remember your visit. Que vengan mm, miles de años después recuerden vuestra visita. the said, okay, you de modo que los extraterrestres dijeron, vale, podéis hacer este monumento, but make it in a geometrical or mathematical way as Pero we to you de manera geométrica o matemática como nosotros os lo ordenamos. They Sabían exactamente que en miles de años en el futuro estos monumentos megalíticos seguirían existiendo. And y la gente de la era nueva se preguntaría cómo podían saber sobre la geométrica matemática. And because of these mono, monolithic, megalithic stone structure, we y debido start a to ask questions. piedras eh, monolíticas empezamos a hacernos preguntas. For example, was there a civilization before Por ejemplo, our civilization? ¿existió una civilización, una civilización antes de la nuestra? Or were there extraterrestrials? ¿O hubo extraterrestres? And that's just the situation we have today. Y esa es la situación que tenemos hoy. Gracias a los monumentos, hoy en día nos hacemos estas preguntas. Sin ellos, no, tendríamos nada que cuestionar. Y hoy en día estamos muy agradecidos, Eric Bondaniken, de que estés en nuestro programa, en La Rosa de los Vientos. Eh, no sé si te podemos pedir o no un saludo en español para toda la gente que nos está escuchando. Oh, yes, I understand You know, I understand a little Spanish and I can say, ¿qué tal? Un saludo a España de Eric von Däniken. Muchas gracias, Eric. Un abrazo. Muchas gracias a usted. Fantástica. A la próxima vez. ¿Por qué no inventa mi en España para una eh, eh, eh, lectura, una conferencia? Perfecto, perfecto. Oye, estuve en el año 1992 a una conferencia tuya aquí en España en el Escorial. A ver si en el futuro eh, vuelves a España porque te queremos eh, muchísimo en España, ¿eh? Okay, you know, in the meantime I'm 85, but I function perfectly. The gods love me. tendrás, Eric, 85 años, pero en la voz eres joven, pero vamos, eterno. Eres un eterno joven. Ok, con mucho cariño. Bye bye. Chao. Chao. Chao. Chao, chao, chao.